Ime mu je Isus, on je ljubav očeba, on je pjesma nebeska. Ime mu je Isus, srca blaga i ponizna, za sa svijet otvorena. Katehete. Katehete. Katehete. Katehete. Poštovani slušatelji, od srca vas pozdravljam na početku današnje emisije želeći vam mir i dobro. Emisiju Katehete uredio, uredi je Fra Zdravko, a u režiji je Šimo. Današnju temu želimo posvetiti ekologiji, promišljati o našoj potrebi da u svome vjerničkome nastojanju zauzmemo pravilan stav – prema svemu stvorenome što nam je Bog darovao i da savjesno i odgovorno odnoseći se prema stvorenju, stvorenjima njegujemo onaj sklad kojega Bog želi da uvijek bude u nama i da ostavimo kvalitetom svoga života svjedočanstvo za one koji će živjeti nakon nas. U ovoj današnjoj katehezi najprije želimo sa biblijskog stajališta promatrati ono što je vezano uz naš odnos prema stvorenjima. Želimo posebno promatrati neke naglaske naše odgovornosti za očuvanje vode što je u današnje vrijeme posebno evo prisutno i u medijima koji nas upozoravaju kako je voda dosta ugrožena s obzirom na česta i teška zagađivanja koja prijete i sadašnjosti i budućnosti. biblijsko tumačenje čovjekove odgovornosti za očuvanje vode. Voda je prema svetome pismu uvijek nositeljica života. Ona je stvorenje koje je Bog stvorio i kojim on ravna. Zadržava je da ne preplavi zemlju. On daje da prodru izvori i da pada kiša i tako se zemljom širi blagostanje donoseći radost u čovjekovu srcu. U prošlosti, izvještava Biblija, ljudi su bili svjesnije te životne važnosti vode. Uz rijeke gradili su naselja, vodu su iz izvora i rijeka pili i tom su se vodom prali i pripremali obroke. Zbog nagloga razvoja industrije i poljoprivrede u prošlom stoljeću, onečišćeni su mnogi izvori rijeke i jezera, a štetne su se tvari kroz slo spustile do podzemnih voda, pa tako danas mnogi krajevi nemaju više vode za piće, iako imaju vode u izobilju. No koji je prema Bibliji stvoritelj naum, stvoriteljem naum s vodom? Voda je biblijski učinak i znak Božjega blagoslova onima koji mu vjerno služe. Ako se pak čovjek iznevjeri, stvoritelj ga kažnjava čineći nebesa poput gvožđa, a zemlju poput tuča, da bi čovjek shvatio i obratio se. Suša je učinak stvoriteljevog odnosa prema bezbožnicima. Tako voda prema Bibliji nije samo životna moć. Vode mora svojom vječnom uzgibanošću dočaravaju demonski nemir – a naglo bujanje valova koje u vrijeme oluje odnosi zemlju i žive stvorove simbolizira nesreću što se sprema da se iznenada sruči na čovjeka. Spletke što i protiv pravednika kuju njegovi neprijatelji. Svojim rovarenjem oni se upiru da povuku pravednika na samo dno ponora. Stvoritelj zna zaštititi pravednika od tih razornih valova, ali isto tako može dopustiti da se oni preliju preko bezbožnika kao pravedna kazna za ponašanje suprotno ljubavi prema bližnjemu, čitamo u Jobovoj knjizi. Međutim, u stvoriteljevim rukama taj nemili Boži bić ne djeluje naslijepo. Potop guta svijet koji je bezbožan, ali štedi novu pravednika. Isto tako valovi crvenoga mora pošteđuju Boži narod, a uništavaju narod kumira. Prema tome, zastrašujuće su vode pred ostvarenjem konačnoga suda ognjem. Kud prođu, one za sobom ostavljaju novu zemlju. Tema vode srđbe povezuje se s jednim drugim vidom – vidom blagotvorne očistiteljske vode. Ona nije samo životna moć, već se njome i pere, uklanja ljage. Kao sredstvo fizičke čistoće, voda je često znamen moralne čistoće. Ruke se peru u znak da su nedužne i da nisu počinile zla, a grešnik koji napušta svoje grijehe te se obraća jest kao uprljani čovjek koji se pere – Isto tako stvoritelje pere grešnika kome oprašta prijestupe. A u Novome savezu Kriš će uspostaviti novi način očišćenja. Na svadbi u Kani on to simbolički navješuje pretvarajući vodu namijenjenu obrednim čišćenjima u vino koje zamjenjuje ili duha ili očistiteljsku riječ. Tema vode zauzima važno mjesto u perspektivama obnove Božjega naroda. Pošto se saberu svi raspršeni, stvoritelj će u obilju izliti očistiteljske vode koje će oprati čovjekovo srce i omogućiti mu da vjerno ispunjava sav zakon Boži. Onda više neće biti prokledstva, neće više biti suše. Stvoritelj će dati na vrijeme kišu koje je jamstvo blagostanja sjemenje će proklijati i osigurati obilje kruha. Pašnjaci će biti bujni. Boži će narod biti odveden prema zapjenjenim izvorima, a glad i žeć zauvijek će nestati. Ovo su bile eskatološke perspektive, one koji idu prema dovršenju svijeta i u njima voda obično poprima simboličku vrijednost. Čovjekov naime pogled ne zaustavlja se na materijalnim stvarnostima i sreća što je on nazire nije samo tjelesno blagostanje. Voda što je Ezekijel vodi kako izvire iz hrama simbolizira upravo životvornu moć stvoriteljevu koja će se izliti u mesijanska vremena i omogućiti ljudima da u punini donose plod. Vidimo, stvoritelj je izvor života za čovjeka i daje mu snagu da se razraste u ljubavi i u vjernosti. Daleko od stvoritelja i njegova nauma, čovjek je samo sušna, bezvodna zemlja prepuštena smrti, kako čitamo u psalmu 143. On stoga čezne za stvoriteljem, kao što košuta čezne za vodom živom, pjeva 42. psalam. No, ako je stvoritelj s njim, on je kao vrt što u sebi ima izvor koji mu omogućuje da živi. Simbolika vode nalazi svoje puno značenje u kršanskome krštenju. Prvotno se voda kod krštenja upotrebljavala zbog svoje očistiteljske vrijednosti, a Ivan Krstitelj – krsti u vodi radi obračenja, koristeći se u tu svrhu vodom Jordana koja je nekoć očistila nama na sirca od gube. A krštenje ima za svoj učinak i očišćenje ne tijela, već duše, savjesti, kako piše sveti Petar u prvoj poslanici. Ono je kupelj koja nas pere od grijeha, primjenjujući na nas otkupiteljsku snagu krvi Kristove. Ovom temeljnom simbolizmu krsne vode Sveti Pavao dodaje i drugi. Uranjanje i izranjanje novokrštenika simbolizira njegov ukop s Kristom i njegovo duhovno uskrsnuće. Možda upravo tu u krsnoj vodi Pavao vidi sliku mora kao obitavališta najprije zlotvornih sila i znamenja smrti, koju je Krist pobjedio kao nekoć stvoritelj vode Crvenoga mora. Najzad krštenje nam daje duha Božjega i stoga je ono i početak novoga života. Možda je Krist na to i smjerao kada je u više navrata ozdravljao vodom. Krštenje se onda poima kao kupelj ponovnoga rađanja i obnove u duhu svetom. poštovani slušatelji, u današnjoj katehezi koja je posvećena ekologiji razmišljamo o biblijsko-teološkom vidu čovjekove odgovornosti za očuvanje vode. Usmjeravamo se na čovjekovu odgovornost za okoliš prema poruci pape Ivana Pavla II koju je naslovio u poštivanju ljudskih prava tajna je pravoga mira, gdje poziva na odgovornost s obzirom na okoliš. S promicanjem ljudskoga dostojanstva povezano je pravo na zdrav okoliš, jer time se ističe dinamičnost odnosa između pojedinca i društva. Cijelina međunarodnih, područnih i nacionalnih prava okolišu daje postupno pravni odnos tome pravu. Nisu dosadne ipak samo pravne mjere – opasnost od teških šteta zemlji, moru, klimi, biljnom i životinskom svijetu zahtjeva duboku promjenu u načinu tipičnoga života suvremene potrošačke civilizacije, osobito u najbogatijim zemljama. Otud podcjenjivanje, premda ne manje opasnosti, potisnuti potrebom toliki koji bijedno žive, u seoskim predjelima koji mogu prekomjerno iskorištavati ono malo zemlje s kojom raspolažu. Stoga upozorava papa neka se podupire specifičan odgoj koji će naučiti kako uskladiti obrađivanje zemlje s poštivanjem okoliša. Jer sadašnjost i budućnost svijeta ovisi o očuvanju stvorenoga, da bi postojalo trajno uzajno djelovanje između ljudske osobe i prirode. Ishvatiti dobro ljudske osobe. U središtu je pozornosti i za okoliš i to je zaista najsigurniji način za očuvanje stvorenoga. Tako se potiče odgovornost e, pojedinca s obzirom i na prirodna bogatstva, ali i na njihovo razborito korištenje. Dakle, za čovjeka uopće, a pogotovo za vjernika, priroda nije neutralna, bezvrednota i on mora zauzeti jasan, moralan stav, pa i pravno urediti svoj odnos prema njoj. Temene crte biblijske objave o čovjekovoj odgovornosti. E, vidimo da je danas ekologija postala predmetom posebnog zanimanja, osobito u zapadnim zemljama gdje je ravnoteža odnosa između čovjeka i njegove okoline vrlo ugrožena. Osobito su vjernici postali svjesni potrebe da se preispituju nisu li skrivili u odnosu na okolinu oko sebe. Ne ponašaju li se prema okolini pljačkaški, kao što se općenito ljudi danas odnose prema prirodi, osobito u zemljama u kojima je industrijski razvoj dosegao vrhunac. Vjernici postaju danas evo sve svjesniji da u odnosu na ekološka pitanja moraju zauzeti pozitivan stav. Zato je potreba obraćenja odnosa i ponašanja prema prirodi za vjernike od velike važnosti, ne samo zato što je čovječanstvo ugroženo onečišćenjem okoliša, nego jer nas na to obvezuje ispravno tumačenje objave o stvorenoj prirodi. Tako Biblija ističe čovjeku posebnost i njegovu nadmoć, njegovo gospodstvo nad svim stvorenim bićima oko njega, ali ističe i to da čovjek nije apsolutni gospodar prirode, te je ne smije ni u kojem pogledu zlorabiti niti pljačkati. Zapovjed Božja koja je izrečena čovjeku da si podredi sve stvoreno znači da se posluži stvorenom prirodom za uzdržavanja i za olakšavanje svoga života, hrana i s pomoću radu. Dakle, čovjekova vlast nad prirodom je podređena stvoritelju. Ona je svrhovita, osmišljena, obazriva. Čovjek je po toj Božoj zapovedi pozvan da bude odgovoran su stvoritelj Boži i su oblikovatelj prirode. Čovjeku nije dopušteno da se služi stvorenim bićima onako kako bismo jednostavno rekli po miloj volji, zlorabeći, uništavajući ih, nego ih mora poštivati, cijeniti, oblikovati u dobrom smislu. Čovjekova vlast nad pticama u zraku i nad ribama u morima ograničena je zabranom jesti s drveta u sredini raja. Čovjek se u odnosu na stvorena bića zato mora ravnati ne samo po biološkim, nego i po moralnim zakonima koje čovjek ne može nekažnjeno prekršiti. Treba odmah na početku naglasiti da se prema biblijskoj objavi čovjekova nadmoć nad nižim stvorenim bićima ne smije pretvoriti u čovjekov prezir drugih bića. Čovjek je posare na zemlju u Edenski da ga obrađuje i čuva – u odnosu na stvoreni svijet čovjek je kao odgovorni vrtlar koji čuva svoj vrt i obrađuje ga, štiti ga od svih ugrozitelja, nametnika i uništitelja. On se ne smije pretvoriti u štetočinu i pljačkaša Božjega vrta. Mora biti poput umjetnika koji oblikuje materiju u plemenitije oblike, a ne da je u nakazi pretvarajući je u ruglo i strašilo. Prema Bibliji, Bog čovjeka zove da bude s prirodom solidaran i to poglavito jer je i sam uzet od zemlje. I stoga po svome materijalnom tijelu s materijom u stanovitom srodstvu. Čovjek u svom biću spaja upravo to duhovno i tjelesno, duhovno i materijalno, nebo i zemlju. Premda je na neki način slobodan i neovisan i o jednom i o drugom, ne može se i ne smije ni od jednoga ni od drugoga odijeliti. Čovjek je u svijetu kao u svojoj kući. Svijet je njegov dom. Tu živi, tu postiže svoje blagostanje i svoju zemaljsku sreću. A uz to u svojoj kući, dakle na zemlji, čovjek nije zauvijek, nego samo privremeno. On je tu na putu prema svome cilju, prema svome stvoritelju. Stoga čovjek mora gajiti ispravan odnos i prema zemlji, znači svome privremenom domu, i prema stvoritelju koji mu ukazuje na potrebu i poštivanja i uređivanja svoga privremenoga doma. Čovjek dakle treba uskladiti svoj odnos prema prirodi sa svojim odnosom prema stvoritelju. Zato je čovjek pozvan da živi u miru i ljubavi, a ne u stalnom sukobu s okolišem, odnosno prirodom u kojoj živi. Kao što je čovjek na putu prema stvoritelju, prema svojoj proslavi, tako i priroda, sve stvorenje zajedno s njime uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada, ali ne samo ono, i mi koji imamo prvine duha, i mi u sebi uzišemo iščekujući posinstvo, posinstvo, otkupljenje svoga tijela, čitamo u posanici Rimljanima. Stoga, evo, Biblija to pismo potiče vjernike da žive u miru sa samima sobom, s bližnjima i s prirodom. Zato evo i biblijska teologija stalno ističe čovjekovu svijest znači njegove solidarnosti s drugim stvorenjima. Upravo je ta biblijska misao pohranjivala eholo, ekološku svijest ljudi kroz cijelu povijest, a osobito ovo naše novije vrijeme. Ekološka zaokupljenost vjernika postaje to hitnijom i to nužnijom, jer je prema biblijskoj objavi stvorenje dijelo trojstvenoga Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Sve nam dolazi od Oca po Sinu u Duhu Svetome. Sve što je stvoreno, dobro je i poželjno, jer je djelo Božje po Sinu u Duhu Svetome. Uostalom, prema Bibliji Bog će po Sinu u Duhu Svetome i nebo i zemlju preoblikovati i proslaviti tako da postanu novo nebo i nova zemlja. Thank you. Hvaljen budi gospodine moj, po sestri vodi, ona je korisna i draga i čista. Hvalite i blagosivajte gospodina moga, služite njemu, zahvaljujte njemu svi u poniznosti velikoj. Riječi su pjesme Brata Sunca, koju je spjevao sveti Franjo Asiški, kojega evo doživljavaju kao zaštitnika ekologije sveca koji je uspio prepoznati stvoreno kao objavu Boga stvoritelja koji je bio pjevač stvorenoga i čuvar stvorova. Kratko ćemo evo iz njegovoga života kroz njegov lik prepoznati evo ono što je on spojio kao zdravi, jasan odnos, vjernički odnos prema stvorenome. E, Sveti Franjo promatra stvoreno kao ljestve da se uspne konome koji je sav poželjan. E, Franjo se divi prirodi, on ljubi prirodu, nosi na sebi očite tragove stvaralačke mudrosti i postaje uspona prema Bogu čudesno suzvučje u srcu novoga čovjeka kojega je nebo darovalo svijetu. On živi plamen stvari koje ga okružuju prepoznaje poput goručega grma, doživljava prozirnost i jeku najviše Božje mudrosti i beskrajne ljubavi stvoritelja. Tako je Franjo bio sav obuzet ljubavlju prema Bogu. Primjećivao je Božju dobrotu ne samo u svojoj duši, nego i u svakom stvorenju. Zato se posebno toplim osjećajem obraćao stvorenjima, posebno onima u kojima je vidio trag nekog Božjeg svojstva ili nečega što je bilo u vezi sa pobožnim životom. Tako je Franjo sa stvorenim uspostavio jedan osobni, novi odnos. Ne traži stvorenja da bi im gospodario, da bi ih posjedovao, nego ih doziva, proziva imenom i poziva da dadu hvalu Bogu koji ih je obukao u ljepotu i dobrotu. Čak se i slobodno stavlja u njihovu službu iz ljubavi prema gospodinu koji ih je stvorio i koji se u njima objavljuje. Zato kaže neka se pokoravaju svakom ljudskom stvorenju iz ljubavi prema Bogu, ne samo da stvorenja naziva imenom braća i sestre, nego se prema njima odnosio kao bićima koja su obdarena razumom, kao da govori ljudima. Zbog toga upravo u njima i uspijeva otkriti ljepotu i dostojanstvo, tumačiti im poruku i uzići ih do savršenstva božanske hvale. Ali sama stvorenja klikču u njegovoj prisutnosti i njemu se pokoravaju jer ih on vraća Bogu uključujući im upravo potpunu hvalu. Evo u toj vjerničkoj perspektivi priroda postaje prozirna za božansko i tako omogućuje pomirenom čovjeku da u njoj postigne gledanje Boga. Njena se stvarnost ne iscrpljuje u toj samo vidljivoj, prolazno, rekli bismo, zemaljskoj dimenziji, nego u tome da je to slika prisutnosti objave Boga koji je stvorio, evo da, sva ta stvorenja, priroda bude u službi čovjeku. E, slika Božja, dakle čovjek je primio zadaću da dade imena stvorenjima i da im bude vjerni čuvar. Nažalost, taj je odnos pokvaren zbog čovjekovoga grijeha, a stvorenje je zatvoreno u nered ljudske sebičnosti i gotovo utamničeno u samoću. Možda su i zbog toga i u Franjino vrijeme neki heretički pokreti bili skloni da prirodu smatraju neprijateljskom čovjeku, a u stvorenjima su gledali neprestanu pogibelj za spasenje čovjeka. I njihov stav je bio bijeg i odricanje, a Sveti Franjo je zaslužan što se upravo taj nazor promijenio. On stvaranje ne lišava svoje ljubavi, ali oslobađa svoje srce strasti, sebičnosti, svojevoljnim, evo, siromaštvom, pomoću kojega nastoji ne imati svojega ništa pod nebom. I stoga ne za stvorenjem kao za predmetom užitka ili moći, nego mu se divi kao Božjem dijelu i oslobađa ga stenjanja u njegovome ropstvu dakle spoznaju stvorenoga kao objave Božije u čistom zahvaljivanju Sveti Franjo smatra kao posebnu spoznaju najviše mudrosti. Zato će životopisač Čelanski zapisati snaga ljubavi ga je učinila bratom ostalim stvorovima, zato nikakvo čudo da je još u većoj mjeri bio bratom u ljubavi Kristovoj. Onima koji su urešeni slikom i prilikom stvoriteljevom. Evo vidimo da put otkupljenja stvorenja ide od otkrivanja toga božanskoga traga što ga ono nosi na sebi kao pečat stvoriteljev, sve do brižnog jednog braskoga, prihva, jednog braskoga prihvaćanja u srcu siromaška koje čitavo odzvanja kliktanjem hvale stvoritelju. Dakle, on je taj koga Sveti Franjo promatra u svakom stvorenju i samo njemu pjeva svoju pjesmu, priznavajući da su sva dobra njegova i da njemu pripadaju e, ne samo po svom nastanku, nego i u stvorenskom prisustvu i u svom konačnom dovršenju, a to je upravo to novo stvorenje, pozvano da nastani novo nebo i novu zemlju. Zato Sveti Franjo potiče da sva dobra vratimo Bogu kako bismo suobličeni Kristu po svečevoj toj kozmičkoj liturgijskoj zahvalnosti, ako tako možemo reći, jel to je na liturgija koja postaje e, tim putem evo nasjedovanja Krista u stvorenome. Srcem punim zahvalnosti Sveti Franjo u stvorovima otkriva i hvali stvoritelja, ali ujedno i preobražava stvorenje promatrajući ga u objaviteljskoj svjetlosti Božje prisutnosti. Svemir je u mnogostrukoj različitosti i ljepoti stvorenja poput lijepe slike slikara, koja jasno otkriva mudru umjetnost onoga koju je iz ljubavi stvorio, suobličivši je svojstvenim crtama svoga sina Isusa Krista, jer upravo u njemu želi uglaviti sve na nebesima i na zemlji. Dakle, crtama sina koji je odsjaj slave i otisak bića njegova, te sve nosi snagom riječi svoje. Dakle, sva su stvorenja odsjaj njegove svjetlosti i sva otkrivaju njegovu prisutnost. E, Franjo, dakle, živi u toj teološkoj stvarnosti stvorenoga kao u izričitom mjestu i znaku slave Božije, kao u predstavljanju najljepšega Kristovoga lica u mnogostrukoj različitosti boja i svjetla. Zbog toga posebno voli stvorenja koja većom očitošću nose na sebi utisnutu sliku Kristovu kaže životopisac, Ovako, imao je samilosno srce ne samo prema ljudima koji su trpjeli nevolju, nego i za nijeme i divlje životinje, gmazove, ptice i ostale žive i nežive stvorove no među mnogovrsnim životinjama posebnom je ljubavlju i naklonošću srca volio jagance i to zbog toga što se u Svetom pismu poniznost gospodina našega Isusa Krista češće prispodobljuje s jagancem i s njime se vrlo zgodno poistovješćuje. Tako je i sve ono osobito u čemu bi se mogla otkriti neka alegorijska sličnost sa Sinom Božim srdačnije grlio i radije gledao. E, slika je Božja utisnuta u svako stvorenje kao pečat e, čudesnom raznolikošću i izražaja i mudrošću, tankočutnošću, dakle savršenstva. E, vizija stvorenja kao zaručničkog prstena što ga je Bog poklonio čovjeku da bi ga ovaj nosio iz ljubavi i na njegov spomen potpuno otkriva duh i viziju Franje koja ga je izjednačavala sa siromašnom gospođom koju ljubi veliki kralj neba koji je od nje dobio mnogo djece koja, budući da su na svojim licima izražavala njegovo lice, pjahu primljena od kralja u njegovu pratnju kao djeca i kao baštenici. Dakle, označuje jedno ozračje svečanosti od kralja u njegovu, e, dakle, Franjine vizije E, i sva stvorenja koja kliču uranjajući se u njegovo savršeno veselje. E, od svoje mladosti Sveti Franjo bio je pažljivi motritelj prirode, to jest svi bića koja postoje na svijetu, a niža su od čovjeka i njemu su podređena po čudesnom planu stvoriteljevom. Ali, nakon obraćenja, Franjin pogled postaje oštriji i prodorniji, dakle sposoban da nadiđe zapreke vidljivoga kako bi uronio u tajnu Božjega stvaranja kao putnik prema domovini savršene ljubavi. Jednoga je dana izišao van i počeo radoznalo promatrati okolinu. Međutim, ljepota polja, privlačnost vinograda i što god je na pogled lijepo, nikako ga nije moglo razveseliti zato se čudio svojoj nenadanoj promjeni. A ljubitelje svega toga smatrao je ludima. Evo tako bilježi e, Toma Čelanski u životopisu. Dakle, kao dobar znalac, Sveti Franjo počeo je slušati zov unutarnje ljepote, koja je odraz i objava prisutnosti Božje i riječitosti znakova, ali nadilazi svaki znak da bi uronio u klanelačko promatranje, u iskustvo molitve uzvišenome i slavnome Bogu. E, tako kaže životopisac, taj se sretni putnik žurio da iziđe iz svijeta kojim je prolazio kao prognanik, ali se služio svim onim što je u svijetu. Protiv knezova tmine se naime njime služio kao borilištem a Boga je promatrao kao zrcalo dobrote. U svakoj je umjetnini veličao umjetnika. Što god je opažao u stvorovima, podsjećalo ga je na stvoritelja. Zanosno je klicao e, svim dijelima Božih ruku, uživajući u divnim prizorima, gledao je živi smisao i uzrok svega. U lijepim je stvarima prepoznavao najljepšega – sva mu dobra dovikuju, onaj koji nas je stvorio najbolji je. Po tragovima što je u stvari svuda utisnuo slijedi ljubljenoga. Evo vidimo sve nas to potiče da evo vidimo kako je moguće poput svetoga Franje kojega prepoznaju i proglašavaju zaštitnikom ekologije uspostaviti jedan e, skladan, harmoničan odnos prema prirodi, prema stvorenjima. Nastavljamo razmišljati s pogledom na svetoga Franju, zaštitnika ekologije, kako je evo on e, produbivao svoj odnos prema stvorenome i ostavio nam svjedočanstvo. E, u okviru stvorenoga Sveti Franjo ukazuje na suvereno i divno dostojanstvo čovjeka kojim je suobličena sliku Sina Božjega Isusa Krista taj pogled svetoga Franje je teološki. On nije poznavao platonističko i neoplatonističko svačanje po kojem je čovjek suobličen božanskom logosu, nego je poznavao e, biblijsku predaju staroga i novoga zavjeta. Sveti Franjo, jako neškolovan, pokazuje takvu oštroumnost u tumačenju evo ovog teksta iz knjige Postanka, da je zapravo njegovo tumačenje i prethodnica najboljih tumačenja i u našem vremenu. On bez oklijevanja tvrdi da je čovjek dionik istine tijela Kristova jer je njegova slika, a kao njegova prilika dionike njegove osobne tajne, njegove božanske unutarnje dubine. Kako Svetas naglašava u jednom značajnom tekstu stvarno slike čovjeka, stavlja u odnos Bogom u njegovu sinu Isusu Kristu tako moli svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože, oče sveti i pravedni, gospodine neba i zemlje, zahvaljujemo ti radi tebe samoga, što si po svojoj svetoj volji i po jedinome svome sinu duhom svetim stvorio sve duhovno i tjelesno i što si nas stvorene na sliku i priliku postavio u raj. Evo vidimo Čovjek je predmet posebnog stvaralačkog čina Božjega koji ga oblikuje. Slično s Bogom ne može se shvatiti samo u duhovnom smislu, nego i po dimenziji tjelesnosti koja, daleko od toga da bi zadirala u to područje transcendentnosti i posemašnju jednostavnost Boga, prožima čovjeka tom dimenzijom posvemašnjosti i u njegovom tjelesnom obličju. E, evo vidimo kako e, čovjek obuhvaća u sebi sve stvoreno i stavlja pod jednu glavu u svome iskustvu e, cijeli put nasjedovanja Krista uzdižući se Bogu e, upravo svom izražajnošću slike. čovjek Odabrani predmet božanske ljubavi pozvan je da živi u razgovoru s Bogom prema različitom i mnogovrsnom ritmu stvorenja koje nosi, koje nastoji da se upotpuni e, preobrazivši se u njegovu sliku svjetlosti u objavi proslavljenoga gospodina novo nebo i nova zemlja. Dakle, već su prisutni u novom čovjeku. E, evo vidimo iz e, svega ovoga što smo razmišljali u današnjoj katehezi koju smo evo posvetili ekologiji posebno u prvome dijelu e, razmišljali smo o vodi prema Bibliji Voda je dakle stvorenje koje je Bog stvorio, kojim on ravna, e, zadržava je da ne preplavi zemlju, on daje da prodru izvori, da pada kiša i tako se zemljom širi blagostanje donoseći radost u čovjekovom srcu. Voda je nositeljica života. U prošlosti ljudi su bili svjesnije te životne važnosti vode. Uz rijeke su gradili naselja, vodu su iz izvora i rijeka pili, tom su se vodom prali i pripremali obroke. U današnjem vremenu, zbog nagloga razvoja industrije poljoprivrede, u prošlom stoljeću onečišćeni su mnogi izvori, rijeke i jezera, a štete su se tvari kroz zlo spustile do podzemnih voda, pa tako danas evo mnogi krajevi nemaju vodu za piće. Voda je, biblijski gledano, učinak i znak Božjega blagoslova onima koji mu vjerno služe. U drugom dijelu emisije kratko smo po e, dakle poruci pape Ivana Pavla II e, za svjetski dan mira također e, prepoznali ono što nas crkva potiče kroz poziv na odgovornost s obzirom na okoliš. Za čovjeka, a pogotovo za vjernika, priroda nije neutralna, bezvrednota. Zato čovjek mora zauzeti moralni stav, pa i pravno urediti svoj odnos prema prirodi. U trećem dijelu emisije istaknuli smo e, u kontekstu očuvanja voda kako je čovjekova vlast nad prirodom podređena stvoritelju. Ona je svrhovita, osmišljena, obazriva. Čovjek je po toj Bože zapovjedi poznan da bude odgovoran su stvoritelj Boži i su oblikovatelj prirode. Čovjeku nije dopušteno da se služi stvorenim bićima po miloj volji, zlorabeći i uništavajući ih, nego ih mora poštivati, cijeniti i oblikovati u dobrom smislu. Sve to na osobit način važi za čovjekov odnos prema vodi kroz koji se prozirno vidi kakva je čovjekova svije solidarnosti sa svim drugim stvorenjima. Evo, upravo je biblijska misao podhranjivala svijest ljudi kroz povijest, osobito u novije vrijeme ekološka zaokupljenost vjernika postaje to hitnijom i to nužnijom, jer je prema biblijskoj objavi stvorenje dijelo trojstvenoga Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga. Voda je dakle u čitavoj Bibliji prisudna u vezi sa odnosom između čovjeka i njegova stvoritelja. Ona je znak stvoriteljeve brige za stvoreno, koja nikada ne prestaje, samo se u različitim vremenima očituje na uvijek nov i za čovjeka obnoviteljski način. Preko nje stvoritelj pokazuje svoju moć koja čini sve novim. Vodom on upravlja od početka, od samoga stvaranja, kada duh lebdi nad vodama, pa do otkupljenja svega stvorenoga u Kristu, u kome smo i mi postali sustvaratelji, odgovorni u savezničkome odnosu sa stvoriteljem, koji nikada nestaje stvarati čovjeka, prirodu i vodu bez koje nema života, što biblijski ne ide prema kraju, nego prema svome spasenskom dovršenju i u četvrtom dijelu današnje kateheze. Sve smo to na jedan evo jednostavan način povezali sa životom Svetoga Franje, njegovim odnosom prema prirodi i posebno prema svemu stvorenome. Opraštamo se od vas u ovoj emisiji s vama su bili u režiji Šimo, a emisiju je uredio i vodio Fra Zdravko. Mir i dobro. duže gledam ovu rijeku Kao nikad prije ja te trebam Hoće li ove izgubljene ulice kao i ljudi Sije svjetlost gdje je tama Ko te želi može poći smo li predaleko od izvora pa smo ranjivi Sve vrijeme svijeta nosiš u sebi nebeske staze Svi ljudi, svi boli We przyćeszeniem. Slušam pjesmu koja teče Pjesmu vjekova puninu Čovjeku je ostalo da uzme riječ Da se pokrene Da se pokrene Sve vrijeme svijeta Nosiš u sebi nebeske staze Svi ljudi svih boja U tebi Kriste Naći će željeni mir back.